mengi kwa Muislamu nao ni msimu wa mwezi wa Ramadhani msimu wa mwezi wa Ramadhani mwezi wa visimamo na mwezi wa kujizuia mwezi wa Ramadhani mwezi wa Qur'an lakini pia ni mwezi wa kusamehewa madhambi na mwezi wa kupata huruma ya Allah na mwezi wa kuwekwa mbali na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala leo hii tunazungumza tukiwa tuna masiku machache sana tokia tuache mwezi wa Ramadhani msimu ambao tanafasa fihi almutanafisun walishindana ndani ya mwezi huo wenye kushindana kuna wale ambao walishindana katika visimamo vya qiyamul layl ay tarawih kusimama katika ibada ya sala tarawih na kuna wale ambao walishindana biqiraati alquran ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Mannan lakini pia kuna wale ambao walioshindana tatbiqan li sunnati sayyid al adnan wa kukifuata na kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walidhalika kwa mantiki hiyo kana salaf rahimahumullah ta'ala walikuwa wajawema pale ambapo hina yantahi ramadhan unapomalizika mwezi wa ramadhani kana yusibuhumul ham wal gham walikuwa wakipatwa na huzuni walikuwa wakipatwa na stress mbalimbali kwa kutafakari tu uondokaji wa mwezi wa ramadhani maula jalla wa ala anasema allah subhanahu wa ta'ala walladhina yu'tu يظنون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله سبحانه نسيما والذين يؤتون ما أتوا na wale ambao wanaotoa kile ambacho wamepewa na mola wao na kipindi wanakitoa wa nyoyo zao zinaingiwa na hofu sana wa annahum ila rabbihim raji'un na kwamba wao wana yaqini kwa asilimia zote kwamba kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala watarejeshwa aya hii aliisoma Aisha radhiallahu anha kama fi musnad al-Imam Ahmad wa fi al-Jami' lil-Imam Tirmidhi Aisha radhiallahu anha alipoifahamu aya hii kwamba kuna watu ambao wanavitoa vile ambavyo wameruzukiwa na Mola wao hali ya kuwa kipindi wanavitoa nyoyo zao zimejawa na hofu Aisha radhiallahu anha akasema huwa alladhi yasriqu wa yazni alimwambia ya rasulullah huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabu alkhamra je huyu anayekusudiwa hapa ni yule ambaye anayeiba na kufanya uzinifu na ni yule ambaye anayekunywa pombe wa huwa yakhafu Allah na hali ya kuwa anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala je huyu ndio anayekusudiwa hapa alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un kwamba ni yule ambaye anayeiba na kuzini na yule anayekunywa pombe na hali ya kuwa anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala فقال النبي صلى الله alaihi wasallam mtume akasema la yabnata siddiq jambo haliko hivyo ewe binti wa Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhuma walakinnahum lakini wanaokusudiwa hapa ni wale ambao yusalluna wanasali wayasumun na vile vile wanafunga wayatasaddaqun na wanatoa sadaka wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum na wao ndio wale ambao wanavifanya vyote hivi vyema na vizuri hali wanaogopa matendo yao mema yale yasije kuwa hayajakubaliwa na Allah subhanahu subhanahu walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ni wale ambao wanatenda matendo mema lakini wakati huo wanatenda, wanatenda matendo mema wanahofia matendo yao mema yasijekuwa hayakubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana salaf wakawa na hofu sana pindi wanapoiona Ramadhani inamalizika, wanapoiona Ramadhani imeisha, wanapatwa na huzuni mbalimbali. Je, Allah subhana amezikubali amali zao? Amekubali funga zao? Amekubali swala zao? Amekubali sadaka zao? وهم الذين يخافون ألا يتقبل منهم أين وجه الله سبحانه وتعالى كما كمريزيك كرمضان سيو كمريزيك كمتين يليو كوميما كمريزيك كرمضان سيو نيو مويش ومطاع يا الله سبحانه كمريزيك كرمضان سيو نيو مويش ومطاع wa watu kujizuia na maharimu Allah na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kika sala yangu mimi ninayoisali wa nusuki na kichinjo ninachokichinja wa mahayaya wa mamati ay na uhai wangu na kufa kwangu vyote hivi ninavifanya lillahi rabbil alamin maisha yangu ya kila siku ninayoishi ninatakikana niishi kwenye misingi ya dini kwenye misingi ya maelekezo ya Allah ibada yangu ya sala muda wa kuwa nimefaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala inatakiwa nidumu nayo mpaka nitakapoondoka yaum alqiyama nikakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana التابعي الجليل Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala aliyasema maneno mazuri sana akasema innal mu'mina hakika ya mu'min wa kweli almu'min innal mu'mina hakika mu'min la yantahi bi'amalihi hayamalizi matendo yake biajalin musamma kwa muda maalumu duna almauti kinyume na kufa mumini wa kweli hasimami kwenye matendo mema eti kwa sababu muda fulani umeisha eti ni kwa sababu ameondoka mazingira yale mumini wa kweli hayuko hivyo duna almauti kinyume na kuondoka na kufa faqara thumma qaraa kisha akasoma kauli ya Allah aliposema wa'bud rabbaka hatta yaatiyaka alyaqin na endelea kumwabudu Mola wako mpaka umauti utakapokukuta. Muumini wa kweli maisha yake yote, misimu yote, miezi yote, muda wa kuwa hajaingia kwenye tumbo la ardhi, ni taian lirabbih, ni mwenye kumtii Mola wake subhanahu wa ta'ala, mutadharrian ilayhi, tena ni mwenye kujinyenyekeza kwake yeye subhanahu subhana. Hivi je, unadhani kumalizika kwa ramadhan ndio ibada ya sala imeisha kalla wa hasha qala subhana allah atuambia ndani ya quran hafidhu ala salawati was wassalati alghusta wa qumu lillahi qanitin ibada ya sala ipo sala zako zile tano zote mafurudhu asipo kumalizika kwa ramadhani bado unatakikana uendelee kuzihifadhi ibada hizo qiyamul layl kisimamo cha usiku ulichokuwa unakifahamu kama tarawehe katika mwezi wa Ramadhani je unadhani baada ya kumalizika Ramadhani visimamo hivyo vimeisha kalla wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda bado qiyamu llaili inaendelea bado autar sala za witri zinaendelea ulizifanya mwezi wa ramadhani kwa juhudi kubwa na ziada basi fahamu ya kwamba ile amali mpaka baada ya ramadhani iko vile vile ewe abdallah ewe mja wa allah subhanahu wa ta'ala unadhani ile dua uliokuwa unaiomba katika mwezi wa Ramadhani Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni je unadhani ile dua uliokuwa ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala wa anta sajid hali ya kuwa umesujudu ukimtaka msamaha Mola wako fi Ramadhana katika mwezi wa Ramadhani unadhani mlango huo wa dua umekufa? Kalla wa hasha, bado maombi yanaendelea, bado dua zinaendelea. Waduau laha sha'nun adhim, na maombi ndugu zangu yana jambo zito sana katika silaha ambayo anatakikana aivae muumini ajipambe nayo muislamu kwenye maisha yake haya ya kila siku ni jambo la kuendelea kumuomba Mola wake subhanahu subhana asizembee kwenye huo mlango hajatuna haja zetu bali sio hivyo akhtauna makosa yetu wa dhunubuna na madhambi yetu billahi alaikum ni jambo limekithiri sana kughafilika kwetu ni kwingi madhambi tunayoyafanya ya siri ya wazi kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri kwa makusudi haya madhambi tunayoyafanya yote haya tiba yake ni kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la dua ndugu zangu asilifanyie mzaha mtu yoyote sawasawa atakuwa ni dhalimun mtu ambaye amedhulumu au madhulum au aliyedhulumiwa sawa sawa fi ramadhana wa fi ghairi ramadhan sawa sawa katika mwezi wa ramadhani na mpaka baada ya ramadhani jambo la dua ni jambo endelevu ndiyo silaha yako ibada zako zote zimejengwa katika mfumo wa dua الإمام أو صاحب الكتاب عجائب الدعاء mmoja katika watunzi wa vitabu vinavyoitwa ajaibun fi du'a mambo ya ajabu katika dua ametaja riwaya ya Ali al-Fasawi kutoka kwa baba yake huyo Ali al-Fasawi baba yake anasema wallaina amilan bifasa tulimfanya mtawala mmoja katika miji ya Fasa awe mtawala wasimamie watu wa Fasa wajara wa dhalam yule mtu yule mtawala alichupa mipaka na alidhulumu sana watu fajitamana thalathata ayamin bilayalihinna nad'u alayhi sisi watu wa Fasa tukajikusanya siku tatu na mausiku yake tukawa tunamuombea maangamivu mtu huyo tunamuombea maangamivu mtawala anafanya dhulma za wazi anapora mali za watu anaua watu hovyo hovyo tukajikusanya tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe aya atuonyeshe njia juu ya huyu mtawala namna anavyotudhulumu na kutufanyia mabaya walipokuwa katika hali hiyo falamma kana yawm rabi ilipofika siku ya nne yule mtawala ishtadda alaina alikuwa mkali zaidi kuliko alivyokuwa nyuma kwa maana ya kwamba aliendeleza dhulma na ubaya kwa kiasi kikubwa sana kisha alipomaliza hayo yote aliwafuata akawaambia balaghani duaukum imenifikia mimi dua yenu maombi yenu yamenifikia walakinakum tadhunnuna anni ufakiru fi dhalik lakini mimi ninaona kwamba nyinyi mnadhania kwamba nyinyi mnaona eti mimi ninashughulika sana na hiyo dua yenu bali baada ya kuambia hayo maneno akakamata baadhi ya walioomba dua <clears throat> akawapeleka fi makani mudhlimi kwenye sehemu yenye giza totoro kwelikweli kwenda kuwaadhibu mwisho yote fastaqbalahu thawrun alayhi hamlun yule bwana alitokewa na ng'ombe mkubwa ambaye kabeba mizigo mikubwa na pembezoni mwake pana baghlun pana nyumbu naye pia mkubwa wabeba mizigo wote wote wakamwelekea yule mtawala warama bihi wakamrushia ile mizigo bali sio hivyo wadara haula au faukahu wakamzunguruka juu ya kiwili chake wakimkanyaga kanyaga thumma mata yule bwana akafa mmoja katika maudaba alipolishuhudia jambo hili la maombi ya watu waliomwombea mtawala aliyekuwa na wadhulumu watu au yule bwana aliyekuwa anawafanyia ubaya watu yule madibu akafikia kusema atahsau bidduai wa tazdarihi تأمل فيك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمل وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء adibu anawaambia watu atahsau bidua anamwambia yule bwana aliyekufa na akiwaambia watu walioshuhudia tendo hilo la maombi anawaambia atahsau biduai wa tazdarihi je unaifanyia mzaha dua na kuidharau wewe unadhani dua unaweza ukaifanyia mzaha unakubali kudhulumu watu unakubali kuwatapeli watu unakubali kumnyima mtu haki yake halafu jambo la dua unalidharau atahasau biduai wa tazdarihi na kuikejeli dua taamal fika ma sanaa duau basi tama, tazama kwa umakini yale yaliyokukuta kutokamana dua na maombi mata amekufa anamwambia tazama hali ulionayo sasa dua ya maombi ya watu yamekukuta umekufa tena kifo kibaya cha kuuliwa na wanyama tambua ya kwamba sihamu laili la tukhti mshale unaorushwa usiku hauwezi ukakosa mahala pa kwenda walakin laha amadun lakini una kipindi chake tu unakwenda walil amadi inqidau na muda nao unaweza ukafika na ukaondoka kila mtu ambaye atakayekuwa kwenye hii ardhi muda wake ukifika ataondoka na atamalizika fayumsikuha idha ma shaa rabbi ataukamata ule mshale pinde mola wangu atakapotaka wayursiluha na atauachia na kuutuma idha nafadha alqadau dua imeombwa imekufikia wewe mtawala katika mambo tuliyoyavuna na tuliyoyachuma katika mwezi wa ramadhani ni jambo la dua wallahu tabarak wa taala a'lam alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الداعي الى رضوانه اما بعد اي وجه الله سبحانه وتعالى hakika taa ya kumtii mula wetu Subhanahu wa Ta'ala ni madhiya ni yenye kuendelea wal a'mal na matendo pia ya kutenda pia nayo vile vile ni madhiya ni yenye kuendelea muda wa kuwa watu wana uwezo wa kuyatekeleza matendo hayo mwezi wa Ramadhani kwa hakika kwa walioutazama kwa jicho la ndani kabisa ana yakini ya kwamba mwezi wa Ramadhani umembadilisha sehemu katika maisha yake umechota moja katika tabia anazostahiki kuwa nazo Muislamu kwenye maisha yake ya kila siku. Kuna mabadiliko mtu ameyapata katika Ramadhani ambayo leo hii anathubutu kusema kwa uwazi kabisa ya kwamba haya ni mazao mliyoyapata kwenye mwezi wa Ramadhani. Kuna amali ambayo ilikuwa ni ngumu sana kuitekeleza kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, lakini katika mwezi wa Ramadhani imekuwa ni sahala, ni yasira, nyepesi kabisa bali ndugu zangu tumefikia kuwaona katika mwezi huu wa ramadhani watu waliokuwa na maradhi ambayo ukiyatazama na kuyasikia maradhi alionayo unasema kabisa huyu hawezi kufunga mwezi wa ramadhani lakini subhana malikil quddus amefunga bad'an wa muntaha mwanzo wake mpaka mwisho na wala hakuwa na lawama wala hakuwa na maumivu wala hakusikia chochote kinachomzuia kuitekeleza ibada ya siyamu lakini pia ndugu zangu tumeona tabia ya rahma tumeziona tabia za huruma watu walivyokuwa wakihurumiana fima bainahum kati yao kwenye maisha yote ya Ramadhani ukimwona mwenzako ana hali fulani wasikia huruma kwenye nafsi yako ukizipata habari za majonzi kwa mwenzako unasikia uchungu walau kunta faddan ghalidha alqalbi fabima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik huruma ulaini upole utaratibu hekima busara na mengi na mengi tumeyavuna katika siku 29 na zilizotangulia hivi ndugu zangu tunaweza tukathubutu kwa nafsi zetu tukasema kwa wazi na vinywa vipana na ujasiri kwamba yale tuliyokuwa nayo katika ramadhani ndiyo yameisha sistahiki kuyatenda tena baada ya ramadhani pana uwezekano huo lakini pili wema ni upi kwako wewe baada ya kumaliza jema ramadhani wema kwako wewe mwingine ni upi kama sio kuendeleza mema tena katika wema mzuri pale unapomaliza jambo jema basi ni kuendelea na mema mengine je uko tayari kuyaharibu matendo yako kwa lugha moja chafu mbaya ukaziharibu amali ulizozitenda ndani ya siku 29 ndani ya mwezi mzima kwa kalimatu wahida una uwezo na ujasiri huo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini atiu llaha warasula mumtii allah na mumtii mtume wala tubtilu a'malakum na wala msiyaharibu matendo yenu msiyaporomoshe matendo yenu mliyatolea juhudi mliyoyapa muda mliyoyapa utayari mliyoyapa kujitoa yale matendo msije mkayaharibu kwa kuyafuatizia na kufurun na shirkun bali na batil wala tubtilu a'malakum msiyabatilishe na kuyaharibu matendo yenu mtiini mola wenu taa ya kumtii mola wenu ila yaumi lqiyama mpaka pale kitakaposimama kiama cha mwanzo ndiyo jambo la kumtii Allah linaishia hapo thawabu na madhambi yanakomea hapo hakuna kitakachozidi tena ila kile ambacho ulichokitanguliza cha kheri kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam tumewaona watu katika mwezi wa ramadhani wanajitahidi mwanzo wanapoanza kufuturu wananasihiana na kukumbushana futuru kwa kutumia maji futuru kwa kuanza na tende sunnatu nabiyikum hii ni sunna ya mtume wenu sallallahu alaihi wasallam vipi baada ya ramadhani uanze kuzitani na kuzitia dosari sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukhtari itakuwaje tulikuona wewe usiku unamwamsha mke wako unawaamsha watoto wako bali wewe mwenyewe unajikoke vizuri unatengeneza mazingira ya watu kula daku hii ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sauri baraka leo sunna ile uliyoitukuza na kuinyanyua na kuikamata kisawasawa ukaiamsha familia yako mkala chakula cha daku mkiwa mna imani kwamba haya ni mafundisho ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam iweje baada ya ramadhani sunna za mtume unaanza kuzikejeli iweje baada ya ramadhani sunna za mtume uzione si lolote si chochote bali ukafikia ukasema ya kwamba sunna maana yake ukiifanya unapata thawabu na ukiiacha haupati dhambi lakini hatuja kuona unaacha kula daku na usipokula daku ulikuwa unakasirika mchana wako wote unakuuma chakula kilichoharibika kinakuuma kweli kweli unaumia nini na hali ya kuwa sunna ukiifanya unapata thawabu usipoifanya upate madhambi unaumia nini tena lipi linakuumiza wewe uliotekeleza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam hivi unafahamu nabiyuka mtume wako sallallahu alaihi wasallam ana mafundisho mengi sana ya sunna kula kwa mkono wa kulia kuingia chooni kwa kuomba dua na kutoka chooni na singinezo katika nyiradi za asubuhi na jioni uliweza kuitekeleza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kula daku mwezi wa ramadhani kufuturu kwa tende tena kuharakisha kufuturu basi tambua ya kwamba ya ayuhalladhina amanu atiu llaha warasula mumtii allah na mumtii mtume utiifu wa kumtii mtume unaendelea pia baada ya Ramadhani. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika tunastahiki sana sisi kuendelea kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalia amali zetu tulizozitanguliza. Tunastahiki zaidi kumlilia Mola wetu kwa miezi yote hii kwa ujumla, awezi kuzikubali siamu zetu, funga zetu, visimamo vyetu visomo vyetu vyote tulivyovifanya katika mwezi wa Ramadhani Allahumma ghfir lana dhunubana Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وصيامنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا وصيامنا وركوعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين